Leonidas Kirombo ni kuri micro mu winga bw'ivyuma Elia Kadogo akaba asubire Alphonse Kubwimana ikare mwese tubahe ikaze tugaba tugiye kuganira ku bijyanye n'intererano yaho barundi bari mu mahanga mu iterambere ry'igihugu na cyane dufatiye kuvyaranguwe muri no misi mu ndwi heze aho kuva ku bwerekezo ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'indwi eh, gushika ku mpera y'indwi hari yari igihe cyahariwe indwi y'abarundi bari mu mahanga indwi icyo bita somene do la diaspora mu gifaransa aho ibikorwa bitari bikeya byaranguwe eh, n'abo barundi bari baserukiye abandi bari bashyize ngaha mu gihugu kugira ngo nabo nyine baterere barabico boterera mu iterambere ry'igihugu aha rero byinshi byarakozwe tuzakugaruka cyane kuri ivyo ariko cyacendetswe kuraba icyo aba abo barundi ba babonye muri kino gihugu mu gihe eh, bahamagara nyine guteza imbere igihugu na cyane cyane bakarana ukuntu byifasha bagaterera ukuntu babonye mu gihugu hagati uko baronsa akanya gutembera mu ntara zitandukanye imbere y'uko basubira iyo baje bava rero muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'umwe mu baserukiye mu baserukiye abandi ngaha mu gihugu cacu mu kanya tuza kubashikiriza uwo ari we abandi bari mu mahanga mukaza kudutora mu kuvugana neza duciye ku mirongo ya telefone nari nabwiye ko tuzakora turi kumwe n'umwe mu baserukiye abandi muri kino kiganiro niwe tuzakuganira umwanya munini ya cyane ariko n'abandi tuza kubakira ku telefone nabo batubwire cecene babaza ibibazo uyo muntu azoba yaserukiye abandi tuga tubashikize mu kanya akaba ari umupfasoni umupfasoni yitwa roza roza ngira ngo benshi ntibamuzi turi kumwe ku murongo alo alo alo alo mu buhinga bw'ibyuma ukambwira ko ariko uragaragaza kumuronka mugabo telefone ngira ngo ibirere ntibirakunda neza ariko turabandanya tumutelefona kugira ngo atubwire atubwire ngira ngo wicaranze iyo ndwi bari bari kumwe mu Burundi mumvise ko tuzaje kuvuga cyane cyane ku byo baranguye byose ariko cyane cyane tuzakuraba kuntu babonye igihugu kuko mu gihe bamwe bagira bati igihugu ni nyabagendwa igihugu eh, kimeze neza umutekano abantu bagira ati bagendejewe n'umurango rero ngira ngo abari hanze ngira ngo bavyumva ku matwi cyane kuri bwa buhinga bwa WhatsApp ngira ngo turaza kuronka inyishu canke uko ibintu bimeze mu gihugu kuko barahishe ushaka urabyibonera mu kanya ngo biraza gukunda Elia Kadogo mu bw'ivyuma akaba ari nari nababwiye yuko mu ntango ya kino kiganiro yuko kuva gwenekezo rya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kw'indwi hariko harangurwa ibikorwa bitandukanye E, bigenewe indwi yahariwe abarundi bari hanze aha ivyo bikaba vyabere ngaha mu Burundi aho abaserukira abandi bishikiye muri kino gihugu bitavye ivyo bikorwa Nariko ndababwira yuko mu kanya tuca twakira umutumire wacu umutumire nari namuvuze mufasoni Roza Roza Havyarimana akaba ari umwe wo mu shiramwe rya barundi bahurikiye mu mahanga hanze mu gihugu ego turako turavuga yuko kuva ku ndwi kuva mu ndwi ya mirongo irindwi na zibiri z'ukwezi kw'indwi nyene mwari ino i bujumbura mu gihugu cy'u burundi eh, muserukiye abarundi bari mu mahanga eh, ngira ngo mwona mu kwidondora mushimitse kuri icyo kintu kugira tubane tuganira tuzinanye ego mbe umwe mu bari bitabye akamo bari baduteye abaturongoye abarundi bo mu mahanga mhm. kugira ngo mfatanye n'abandi kuramutsa igihugu cyacu kandi no kumviriza mhm. ibyo leta idushikiriza natwe n'ibyo tubashikiriza mhm. kandi muri rusange byagenze neza cyane mhm. rero mukaba mujejwe iki muri iryo shyirahamwe ryanyu ry'abarundi bari mu mahanze mu mahanga ubundi sinzi uko bacita mu komite egisegitifu inama nshingwabikorwa hanyuma abandi no muri komite ya diaspora i Londres mhm. mu bwongereza nka general mhm. ego mhm. mu ntango y'ikiganiro twari tubavuze yuko tutajya kuraba ibyaranguwe byose muri iyo ndwi ko turazi ni byinshi eh, ngira ngo ababijejwe na cyane cyane ababatumiye bazoheza bagire ngira ngo icegeranyo c'ivyo mwakoze babishira habona muga cyane cyane ngira ngo mwoduci ngira ngo mwoducira ku mayange bike muri ibyo eh, muri iyo ndwi mwaciye mwamaze ni mu Burundi muri iyo ndwi ku munsi wa gatanu imbere y'uko dutangura iyo ndwi mhm. twaragize inama ya bose mhm. ariyo yitwa asambure generale mu gifaransa mhm. aho oye twararose amaraporo y'abaturongoye hejuru mu rwego rwo hejuru natwe turababwira amakenga yacu ku bintu bimwe bimwe hanyuma twaranarabiye hamwe amategeko atugenga haragiramwo amwe amwe bahindura baradusaba ko tubyemeza mhm. hanyuma duhejeje umunsi wa gatanu guhera ku wa mbere ukurikira uwo munsi mhm. twaciye dutangura uruhushya nyamukuru mhm. rujejwe abarundi baba hanze aho uwo yitwa raronsi bigani indwi indwi ijejwe indwi ijejwe abarundi baba mu mahanga hanyuma aho muri iyo ndwi twarose ibiganiro binezereje cyane ibiganiro bya icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ari nawe mhm. yuguruye iyo ndwi aratuganirira ku bintu ukuntu babona inama icyegeranyo gikuru cy'ababa mu mahanga mhm. aranatubwira n'ibyo leta itwemerera aranatubwira n'ibindi biganiro by'impanuro mhm. hanyuma mm-hmm. twongera turaronka ikiganiro nyamukuru umunsi ukurikira umukuru w'igihugu cyerekeranye mm-hmm. na ibintu biraba tugira iyindi minsi ibiri ariyo ya nyuma tuduga ruguru mhm. turaca mu rumonge turaca ibururi turaca ibyanda mhm. turagenda turuhukira igitega ariho twahavuye turara bukeye turasubira turabandanya ibikorwa turakora ibikorwa rusange hamwe na bene b'igihugu b'igitega tuvuye aho turagenda baratwakira bimwe bishemeye mbese muri muri make byararyoshye cyane eh, mwari mwaserukiye abandi mungana gute ku rugero rungana gute nta gitigiri nyamukuru baduhaye mugabo ndaba ndabona twarashyika nk'amajana atanu aho muvuye mu mice yose y'isi Mu mice yose y'isi hari ngira nk'ibihugu biserukiwe bishika nka mirongo ine ngira Ego Roza Havyarimana ngira ngo sinzi sinzi ko mutubwira mwari maze igihe kingana iki mutaza mu Burundi. Eh, aho mwaheruka kuzira mu Burundi hari ryari? Hamwe buganyu. Jewe kubganje ntama naje Burundi. Mhm. Mm ko ndacahafise umuryango ndafise n'udukorwa duto duto nkorerayo. Mhm. ego mushitse ego mwavuze ibikorwa binyamukuru mwakoze n'urugendo canke mwavuga turuzinduko canke urugendo mwagize mu gihugu hagati ariko murabona ko igihugu c'u Burundi ni igihugu kiri mu bindi bihugu ntese igihugu cirebanga mwara murumva ibivugwa hirya no hino eh, mbega muravye ikintu mwakuye ino ngira ngo eh, bwa muti mutari mwiteze n'ihigiki ku buryo nabonye amahoro arenga ko n'ukuri aho mwagiye muraca mwarabona mwarabona abantu barengana eh, ukuri kwamye nta cekana yuko ngira ngo hari icyo umuntu yokwinuba ku byerekeye nk'umutekano wabo w'abarundi batembera ijoro n'umurango reka n'ukuri kanukuri nta kintu n'iki kimwe mhm. abantu bari bamerewe neza bakaturamutsa tukaganira ukabona ko barisanga nta bwoba nta kintu na kimwe mhm. hari n'ahantu ku masanganzira twahagaze ahantu ubananije gato ucushika imahwa ku ibarabara ry'ikaburimbi mhm. eh, rihura n'iriva ibururi aho hantu twashyitse bugorobye hano dusanga aho abantu babaje bari bahari turaganira mbona abantu baguma barengana kandi bwari bwije mm-hmm. ku buryo nabonye nta kintu n'ukuri umuntu yokwinona cy'amahoro n'ukuri mm. ego abarundi bari ego mupfasoni roza abarundi bari mu mahanga bari hanze y'igihugu barakenera nyine kumenya ibiba mu gihugu cyabo cy'amavukiro murumva ko mwagenze ahatari hake eh, murumva ngira abantu bakwibaza ati none aho baca bagenda baca mu ibara barengana mwagenda mufise intumberi yahe mwagenda mukora iki mu ibara mu ntara aho hantu twagendeye twari ko tugenda kuraba ibyaranguwe n'abarundi baba mu mahanga mhm. hanyuma ahantu hose twaciye ni ukuri twasanze hari ibikorwa tutazi biteye igomwe uh-huh. hariho cyane cyane ikintu ntushimikira ko ibitaro ibitaro biri ahantu hitwa ikigutu uh-huh. ibyanda aho hantu twasanze ho iteye igomwe uh-huh. n'ibindi bakibandanya kubaka biteye igomwe hamwe umuntu araba akavuga ati ah atego donc igihugu kiriko kiratezwa imbere n'abantu baba mu mahanga cyane mm. aho wowe ngafatira hakajya kuko umuntu wese yoba afise uko yobigenza cyangwa afise icyiyumviro n'utagifise ko mm-hmm. yoshakisha akantu yoterera uburundi bwatugarutse kubera nabonye abantu benshi barabikoze kandi nta kibazo kirimo mm-hmm. baranatwemereye yuko babafasha abazanye umugambi leta irabafasha cyane mu bintu by'amatagisi mu bintu bibagoye byose minisiteri irafise deparitema ibafasha kandi mhm. bishemeye n'ukuri mhm. eh, nk'aho mwaciye kuri ibyo bitaro kuri icyo uh-huh. nabonye agahote ka kijyambere n'ukuri wogereranya n'iz'iburaya cyangwa zikazisumba ahubwo mm. keza cyane abazungu bahari n'abandi b'abirabure bahari banezererwaho mhm. kandi hakaba ku mazi ni ukuri turi ko turavugana n'abandi twavuze tuti tubafise ibintu i burundi ah. by'ingenzi dushobora kugira neza kandi tukaronka abaturisite ingenzi zikaza kandi mm. kandi bagasanga ari ahantu heza cyane burya turafise ingabirano tutazi Burundi mhm. niko twari ko tuvuga natwicaye mm. ariko baratuzimana turafise ibintu tutazi turafise ubutunzi mhm. eh, sinzi uko nocita ubutunzi naturere bw'igihugu tutazi kandi ego tubeshejeho kandi buteye imbere mbwa tutamenya twebwe tutabona neza ibyo ari byo ni cya kireze ngo umuntu afise atamenya ko cera eh, niko umuntu yobivuga turafise ibintu byinshi bisa neza hamwe umuntu agiye ati reka ngire icyo nkorera aho hantu mhm. Mm. butera imbere bimwe bishimiye cyane rwose mhm, twaragiye turabona mu byo abantu bandika haba mu bitabo muri ubuhinganguruka bumenyi bishasha icyo abarundi bari hanze baterera mu iterambere ry'igihugu mugabo ugiye kuraba e, icyo abarundi bari hanze baterera benshi muri bino bihugu tuva ko uburundi buri nko mu bihugu bya nyuma imigambi ihari isa n'iri mu gutangura igetse ku ntambwe nini mhm. zirahari hariho hari umugambi wo gukora ibitaro by'akarorero hari umugambi wo kubaka icyo ukwita nk'ikigwati cy'abarundi baba hanze twaranagabanye n'itonga hubaka igitega haboneraho mhm. no gushima abantu badushikirije icyo kibanza n'ukuri kuko mhm. twari tukinyotewe hama hariho n'undi mugambi wo gukora ibintu by'ubworozi be n'uburimyi bya kijyambere mhm. iyo migambi igeze ku ntambwe itari nto kandi ko ibindi bihugu byaba byaradusize byumvikana kuko twebwe eh, iyi diaspora ikorera hamwe tubitanguye vuba abo bandi babitanguye kera mhm. kandi bo leta nyine yaciye ibifata mu minwe mhm. twebwe natwe ubu umugambi niho ubu niho tugitangura niko nabyita mm. ubu mwaka mugabo eh, biracyari bishasha ubu rero leta yarabifashe nka nkama mu byo badushyikirije barabifashe nka nkama mhm. barashyiraho amategeko azotugenga barashyiraho ibintu batwemerera kugira batworohereze mhm. ubu nta muntu yoronka icyo yitwaza ngo ibi ni ingorane biriya ni ingorane ni ukuri mhm. ibintu bipanze neza kandi ndizera ko mu myaka mikeyi iby'iwacu bizuba birenze abo badutanze mbere ndabye ari ndabye umwete um, eh. turabikora urugero tugezeho mu gukoramo ibyo bikorwa murakoze cyane roza niyaza ko ngira ngo turacyari kumwe muri kino kiganiro muraguma hafi n'ubundi eh, ngira ngo abanyonyi bagiye usangana roroje n'abarundi bari hanze bakeneye kumenya eh, ukuntu mu gihugu byifashe byaba ibyo by'iterambere byaba iby'umutekano ngira ngo baza gushika baza kutuhamagara babaze ibibazo ngira ngo mushobore kuza kubishura ku byo ngira ngo bita neza batumva cyane cyane kuri ibyo bibazo by'iterambere mbere n'umutekano ko mwahashitse yego cyane yego reka twandanye twindire gatoya mu twari tubamirira amateka gatoya ngira ngo baheze badutelefone batubaze mwe mu bishure ibibazo reka mbe ngira no bashobora no kubaterera ivyiyumviro iyo manzi tubandanya tuganira mu kiganiro karadiridimba kuri radio isanganiro aho turiko turaganira na numwe mu umwe mu bari muri diaspora burundeze muri mu gifaransa navuga abarundi bari hanze aho kuva ku itariki ya mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'indwi bari ngaha mu Burundi bariko bagendera igihugu cacu nce cyane kugira barabe intererano yabo mu iterambere ry'igihugu aha rero bakaba bamaze indwi yose aho baranguye ibitari bikeya eh, n'ayandi iyo dusanga byose byera de ubwo twaba tubuze akazi mhm. iminsi mikeya indwi imwe mwamaze mu burundi eh, hari ibyo mwabonye mbwira muti ngaha ah, karacahaze harakwiye gukosorwa iki na kiriya yego birahari narabonye nk'amabarabara twaciyemo mwamwe mhm. narabonye abanyagihugu badafite amazi meza mhm. ntabwo ariho honyine mm-hmm. Tanganyika ifite ibipande byinshi bashobora mm. gukoreramwo ikintu kiryohoye uvuye mu gatumba mu gatumba gushika inyanza rake urumva ni haniya eh, aho bakorera aho bashira ibibanza nk'ibyo ni henshi ni henshi kandi mm-hmm. ufatiye kuri aho resha uca ubona ko bashobora kuvamo ikintu gisa neza cyane gihimbaye mm-hmm. ahandi naho nk'ibyo bitaro by'ikigutu mhm. ni ibitaro bimwe mu ntara niniya cyane mhm. ku buryo bamwe bamwe bashobora kutashika byoroshye mm. ubwo ni ukuvuga ko haracyariho intambwe haracyariho umuntu acafata acagenda ibirometero byinshi kugira ahashike eh, haracyari izindi ntara zitarashobora gushika kuri ako kantu keza rero ibikorwa biracyahari niyo gatoya amengo turafise umunywanyi ku murongo alo Halo. Halo. ariko je ndiko ndumva ko mengo wi amahoro neza Alo turabumva turabumva turabumva ku isanganiro turabumva gatanu kuri gatanu nuko mengo wi nimutwumva reka abandanye babandanye bagerageza muhinga bw'ivyuma ngira ngo turaza kuronka akanya tuvugane n'uyo muntu ariko twe twamwumva nuko atatwumva neza rego roza sabwe yego murumva ko turako turaga umuntu yaratwakuye ngira yagomba gutera icumbiro muga ntibiragenda neza mu hinga bw'izuma ko barabigerageza alo alo alo alo alo umuntu ngira ngo ari ku sinzi ko ari ku mashini cyangwa ku telefone mbwa ntibiko biragenda neza ngira ngo turaza kumana tugerageza roza ngira ngo matubwira ku bijyanye n'umwimbu mbwira muti urahari mu gihugu uraboneka ko hari mugabo kuwuhingura byo bari ingorane ntibyoroshe yego ariko ndibaza yuko mhm. hariho abantu bashobora kuba bari kubariyumvira iyo migambi yego nubwo nubwo hari abamaze kubitangura mhm. haracyari intambwe haracyari intambwe uko bigenda bigwira niko bokongereza mhm. uburyo bwo kubihingura cyangwa kubibika neza ibyo ni nk'ibiki murabya ngira ngo ibiba ibyo mukoresha iyo hiyo nko mu zabura ya Amerika n'ahandi murabye ukuntu bandi bahingura ibyo murambwira muti ngaha barundi bashobora guhingura nk'ibifungurwa ni nk'ibiki kugira ngo eh, turabe ubutunzi bwo kwisunura ngaha mu Burundi eh, icyo nabonye ahanini ni mhm. ibintu by'ibyamwa ibintu by'ibyamwa mhm. ndabona umwimbu waragwiriye kandi abanyagihugu barabyicukiye ubwo rero hamwe hamwe twashobora kuronka uburyo bwo kubishora hanze uburyo burashe bwo kubishora hanze mhm. byoteza imbere igihugu cyane eh. ibindi nabyo narabonye yuko inka za kijyambere ziriko ziragwira aho rero mu byerekeye nk'amata mm. canke pourquoi pas nko guhingura inyama zivuye muri ubwo bworozi mm-hmm. bakabihingura mu buryo bwa kijambere dufate nk'amakorone befu mm. kubihingura bakabishyira mu bigopo tukabishora hanze mm-hmm. kuko nabonye intambwe bigeze ko ari nziza kandi baracabandanya mm-hmm. ndavuga ubworozi bwa kijambere hanyuma hariho n'ibindi bindi bito bito by'ibirimwa usanga nabyo hariho icyovamwo mhm. dufate eh, nk'akarorero dufate nk'ikaranga cyangwa umwimbu wo indagara hariho narabonye abantu bitwa genesis bagize mhm. bagize ibintu byo bishyira mu gushyira indagara mu masashe nabonye ari byiza cyane mu gihe twushika ku ntambwe yo kubishora hanze neza hmm. igihugu cyotera imbere n'ukuri hmm. turafise ibintu byinshi uko nabibonye dushobora dushobora gukoresha tukaronka amahera y'amadevize kandi igihugu kiratera imbere hmm. mugabo nta ntawe uh-huh. uvuga ngo ace yuzura ingobyi ikintu kigira aho gitangurira ndabona umenga novuga nti mbere ni heza nk'uko abantu bakunze kubivuga mhm, ego murabye nko byerekeye amagara y'abantu mwavuze ko mwagendeye ku bitaro by'ikigutu mu komune ya byanda mu ntara ya bururi eh, murabye abantu barafise navuga ko biraborohera kwivuza ubwo ntagahaze ngira ngo nka muri muri hanze mugara mutitwoterera muri no ruhande vyogenda neza amagara y'abantu kwifata neza ubwo abantu barashika kwa muganga bakavugwa bakakirwa neza ubwo nta kagihaze nta bintu muramo ko bitaragenda neza ikintu kigihaze nuko ni hato abarundi nabo ari benshi mhm. mugabo ibyo biri mu mugambi umwe diaspora iri irakorera ko mhm. ikindi kigihadze hariho amasipesiyalite mhm. y'abaganga tutararonka i Burundi mm. bamwe banonosoye banonosoye indwara izi n'izi n'izi bashobora kuzivura kubera babinosoye bakazivura neza eh, mhm. aho rero naho nyine abarundi baba mu mahanga barashobora kugira icyo bafashije kandi Eh, nibaza ko nabyo biri kubirigwa mhm. kuza hiyo bizogira icyo biza biraduza buke buke buke buke mu iterambere yego mwatubwiye ko mwashitse mu ntara ya gitega nko mu ntara ya gitega aho navuga nti nk'umunsi wa nyuma mucamo musubira mu gisagara cya bujumbura igitega mu ntara za gitega hariya mu kirimiro mwabonye ibiki eh, mubwira muti ibi nabyo naho nyine tubashobora guterera muri ibi na biriya uko bimeze kose mhm. ndabona ko ari ubutunzi ari ubutunzi dufise mhm. kuko abantu hari hateye igomwe cyane nibaza ko abarundi bo mu mahanga bahabonye bari bahari hariho iciyumviro bahakuye cy'icyo bashobora kuryohora mhm. naho hatobaho honyine baragize icyumviro cy'ahandi hantu mhm. bashobora kuryohora hagomba gusa nk'aho hakazana akamaro kanini mu gihugu mm. ego mwarashoboye kuba mu gisagara cya bujumbura muri Capitale Capitale ekonomike eh, mwajyana muri Capitale politike aho mwagiye muraca hose eh, ngira ngo sinzi ko mushobora kutubwira mwasanze by'ukuri eh, haba mu gisagara cya bujumbura cyangwa haruguru mu gihugu hagati ikintu sinzi ko nagisigura mugabo nka entrepreneuria mhm. icyo kintu cyaranezere cyane mm, ku muntu kwiyungunga nyuma akaraba icyo yokora kugira ngo yibesheho atiriwe ararondera akazi hirya no hino muri leta canke eh, mugabo akaraba icyo we nicyo muteza imbere yikorera Eh, ibyo mm-hmm. bintu byaranezereye cyane aho rero aho rero muri uko kwiteza imbere bonyine mm-hmm. bonyine bagize utugwi mm-hmm. aho rero n'iterambere naryo ntiriko riraza kubera natwe iyo turi ino hamwe hamwe ugize icyumviro cyo gufasha umuntu uca usanga ufashije akagwi aho gufasha umuntu umwe rudende kandi iyo abantu bakorera hamwe biroroha gutera imbere mm. barungurana ibyiyumviro n'uwubafasha agafashiriza hamwe akagwi ugasanga bagenda bahuriza hamwe ubumenyi bagaca batera imbere byoroshye gusumba umuntu iyo ari wenyine mm. Eh, ibyo bintu byaranezereye nabyo mwashoboye kuronka akanya ko gutembera mu ijoro ngaha mu gisagara cya bujumbura ndibaza mu kanya iminsi mwahamaze murabona ko mu ijoro ubona ko mengo igisagara kigisa n'igisinzire niko nobiva kurana hari amasaha kiba novuga nti abantu badasubira gutembera amabutike aba yugaye amamagazi aba eh, ibyo byabahaye icyo mwarabibonye icyo byababwiye ubundi jewe sinkunze kugenda mu ijoro cyane eh. mugabo hari igihe byabaye ngombwa kubera ibikorwa by'iyo ndwi mhm. yaduhariwe nabonye nabonye ibintu bimeze neza n'ukuri mm. gusa gusa ndiko ndaraba mhm. mbona umenga nubwo nubwo hari umutekano mhm. harakenewe ko ibintu byo kunguruza abantu byo kwisununura gato kubera ko kuko nasanze ibiciro bikiri hejuru aho rero hariho agaze aho rero niho abarundi baba hanze baca bakorera mhm. hama mugabo nasanze hariho amahoteli y'ingenzi menshi mhm. kandi meza mhm. naho naheruka kera asanga barahasubiyemo hasa neza ni ukuri hariho ubudasa hariho mhm. ubudasa nabonye Ego reka turanda yatuganira n'ubundi cyane cyane mutubwire ukuntu mwabonye mu gisagara ca Bujumbura gisagara ca Gitega mu ntara hagati mu gihugu igihugu muri rusangi mu rurendwe mwahamaze twibutse ko abari kwadukurikirana ko higanira ari karadiridimba ihiganiro gihariwe abarundi baba hanze aho batubwira interano yabo ico bariko barakora kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu hinge tubane tugerageze turabe ko tworonka ubundi muntu kumunywanyi umunywanyi ku murongo allo allo allo Allô Allô Allô Oui, ndabumva. Yambu. Allô Allô ariko n'ubundi ntibiriko biragenda neza mu matelefone ntibiriko biragenda neza neza ko ngira ngo abishoboye yeyora ukundi kuntu yakoresha nk'intelefone mugabo tuwe turamwumva mugabo ntatwumva sinzi igituma usanga ari ibintu by'ubuhinga hajya ivyuma ntibisezerana turabona rero tuganira no mu fasoni Rose Havyarimana umwe mu bagize inama nshingwabikorwa muri diaspora burundeze no vuga abarundi bari hanze bakaba bari bakubitiye ngaha kuva aho bariko batunganya ibikorwa bitari bike kuva kugenekezo ya kabiri z'ukwezi kwindwi Eh, uyu munsi akaba yarasubiye mu gihugu asanzwe arimwo mu bwongereza muno mwaka tukaba turi kumwe kandi ku telefone aratubwira ngira ngo bimwe bimwe mu byo bashoboye ngira ngo gushikako gushikako mu ntumbero yo guterera mu iyo eh, terambere ry'igihugu cy'u Burundi igihugu cabibarutse roza turacyari kumwe ego me ego rero ngira ngo mwatubwiye ibijyanye n'amabarabara mwatubwiye ibijyanye no kwivuza ibitaro mwatubwiye ibijyanye n'urudandazwa na cyane cyane nk'ibyamwa mwatubwiye ngira ngo ukuntu abantu bagerageza kwitunganya kwiteza imbere muri dukorwa na turiya ntibarindire ko babaha akazi ka leta eh, ngira ngo sinzi ko hari ikindi mwoshikiriza imbere y'uko ngira ngo mutubwira canke mutubwira ngira ngo ibyo mwashoboye gushaka muri makeya mu byo mugiye gukora hamwe mbenga n'akamwe muha abarundi muri kano kanya mwotubwira ngira ngo nimba hari ibindi mbwa mutitwashikiriza twabonye byofasha abarundi hari ibintu byinshi ntawe ubona ngo babimare yego ariko rero ahanini ahanini numva noshimikira kuri amahinguriro mhm. ashobora gufasha mu guhingura ibintu amahinguriro mwasanze akiri makeya cyangwa ari amahinguriro akiri mato mato atarashaka ku ntambwe niniya eh, amahinguriro acyari make ndabye ibyo igihugu gikenera mhm. hamwe kandi ayo mahinguriro ashoboye kuboneka Mm-hmm. ku bwinshi mm-hmm. ntitwosubira kuzera amaso inzi mm-hmm. bikanadufasha mu biciro bikagabanuka kuko uko ukura ikintu hanze niko bashyira ko uh, uh, ukuntu bizana n'amatasi ugenda uriha ugasanga ibintu bigumye bizimba mm. rero aho abarundi baba mu mahanga bogira icyo bakoze muri ibyo bintu hanyuma ku byerekeye nabyo umwimbu nari nabicishijemo kare hamwe hamwe hagize ubushobora kubihingura neza mhm. tugafashanya tukarondera isoko mhm. hanyuma ayo mashyirahamwe nayo akorera hamwe tukabarondera ukuntu twabafata mu mugongo mhm. hamwe naho bageze aho bigejeje mhm. nabo bakagaruka bagafasha abandi bagitangura yego aho oye ni mu kubigisha ni mu kubereka ukuntu bokora mhm. murabye eh, mu gihugu aho mwagiye muraca eh, imibano yifashe gute hagati y'abo bantu bagize igihugu cy'u Burundi kuri ibyo by'imibano nohera aho mvuka ko niho mvuga nti ndabizi neza nabyiboneye n'amaso yego aho mvuka naragiye bibiri ngishika bino mu mpera ngiye kubasezera ni amahera ni mu ntara ya ni mu ntara ya mwaro aho hantu rero mvuka emwe ndabye n'ukuri mhm. abantu bari hamwe mhm. nta muntu acanamwo n'uwundi mm. gukoza urubanza abantu baza nka kera nta kintu na kimwe cyahindutse aho mm-hmm. hantu mm-hmm. ku buryo niyumvira ko no mu zindi ntara ariko bimeze kuko mm. sinigeze numva umuntu yidoga muri iyi minsi ikindi ngira ngo rero iyo ni intambwe nayo nyine ikindi ngira ngo turabona ko n'umwanya uri kuratuhurega mu kanya ngira ngo iganiro kizaba kirangiye nagoma ndabaze kuvyerekeye ubona twimirije amatora ngaha mu Burundi eh mwararonse akanya kuganira n'abana bari yangira bari mu migambwe itandukanye abafite ibyumviro bitandukanye vya politiki mbega mm, abarundi bari hanze mu babwira iki muravye n'ubwo yatoga uti twiteguriye amatora meza ukuntu nabibonye nimvira yuko atangorane n'imwe hari kuko uri uratembera mu gihugu ukabona abantu baragendagenda baragenderanira baramaranira imanza nk'uko byahora bibaza mm-hmm. ko ata matora yuba mabi ntibishoboka mm-hmm. uko nabibona kandi n'ukuntu mbona bayaterereye natwe nyine turi hanze twaterereye ayo matora mm-hmm. nibaza ko ibintu bimeze neza uburyo burahari abantu barasubiranye hamwe aho rero ahama n'abajeje umutekano nabone nyine nabone ntibasinziriye barakora neza kuri bimwe bishimishijwe mhm. rero nta kintu na kimwe kibabunganya ayo matora ntibishoboka mhm. mugabo ngira ngo muri ino minsi twagiye turumva ibyandikwa ibivugwa hirya no hino bavuga ibyerekeye imigambwe imigambwe usanga atakwihanganiranira cyangwa guhariranira cyane kwihanganira mu bya politike mwagiye murabyumva mwasanze bimeze gute ni ni ibintu mubona ko bisanzwe bishobora gutuma amatora abandanya aba meza abantu bitegurira amatora neza mu by'ukuri mu mhm. bintu bya politiki ntakerebuka rwose mugabo uko ndaba ndabibona mhm. umuntu umenga mbona umenga ni ibintu rega byamaho nta muntu ashobora kumvikana n'abantu bose ntibikunda mhm. kandi nk'uko mudashobora guhuza ibyiyumviro ariko muri ubwo budasa mhm. muraraba ukuntu mubibamo kandi ndabona umenga niko biri ko biragenda mhm. kuko n'abo muvukana ntimuhuriza hamwe na rimwe rero ubudasa bwamaho gusa ukuntu uheva ukabitunganya ukabibamwo nibyo bikuru aho muvuga muvuze muti kubitunganya ni ukuvuga ababijeje abajejwe intwaro abajejwe igihugu abari ku butegetsi bateza gufata boje imbere bagafata bakagira icyo bakoze kugira ngo ibyo bintu bihagarare ngana mushatse kuvuga kubihagarika nta na rimwe uzorora abantu bakuje inyuma bose ijana ku ijana ntibikunda mhm. Mhm. kubera abantu abantu ntiduteye kumwe kandi ntidusotera kumwe mhm. mm-hmm. naho ndi kutaronka uwo mutavuga rumwe ibyo byo ntibishoboka mm-hmm. ego nabaze ntimbega inyuma y'iyo ndwi muri ko mugendera igihugu cy'u Burundi igihugu cy'amavukiro igihugu mwifuza ko cyotera imbere eh, mwiyemeje iki nubwo ntibyo mwashobora ko mugira muti turiye turiyemeje tuzoshobora gukora kuri ibi n'ibi n'ibi kugira ngo duterere intererano yacu mu iterambere ry'igihugu nari eh, nabicishijemo kare turafite mhm. imigambi itatu ariyo tugejeje ku ntambwe niyo tuzoshimikira ko ahanini mhm. ariko bitabujijwe yuko umuntu umwe umwe aho aherereye ashobora kuzana intererano yiwe mhm. muga muri rusange muri rusange tuzokorera kuri iyo migambi itatu navuze kare iyo pitale n'icyo kigwati cy'ababanze be n'uburimyi n'ubworozi nibyo ubuye biri imbere mhm. ariko bitavuze ko tuzokora n'ibindi mhm. eh, aho izo byose ni uburyo musanzwe mufise ni mugiye kurondera bizogenda gute yego mwatubwiye ibitari bikeya bijanye n'imibano mwatubwiye mwatubwiye ibijanye n'umutekano mwatubwiye ibijyanye n'amatora mwatubwiye ibijyanye n'amagara y'abantu mwatubwiye ibijanye n'inyubako uburimyi n'ubworozi ego mwatubwiye ibigenda neza n'ibyo mubwira muti ngaha ah, turabona ko hari akwiye guhinduka ibi na biriya sinzi ko mufite icyo mwabwira abarundi mu mice itandukanye bakagerageza bagafasha abarundi baba hanze iyo baje babagena mhm. babatumbereye gukora ikiniki mhm. bakabafasha bagakorera hamwe niho ibintu binyaruka kandi bikagenda neza hama ikindi nacyo novuga ku baba hanze no nobasaba yuko hageze iyo ntuye yaduhariwe ubishoboye wese yoza kuko hari icigwa dukuraho mhm. kandi kanatsinda tuba tubwiye aho twataye uruzugi mhm. hariho abantu twasize hariya ntidushobora kubaheba mhm. hariho abagifise ubwoba ni ukuri ndabahumurije ndabahumurije muri abo barundi bari hanze bava mu bwoko yego mhm. bava mu bwoko bu bava mu bwoko buriya mhm. nta muntu n'umwe ahohoterwa i burundi ntawe bashyira ubwoba ndiko ndabumva ngo hari abantu mwari mwipfuje ko muri kumwe mugabo batashoboye gushaka kubera ubwo bwoba yego bamwe bamwe baracahari mhm. bashira ubwoba no kurinda bahumuritse nimba nimba nimba atarako atari ngira ngo ikinyegezwa abo bantu bagiye bafise ubwoba ni bari mu mice yahe ni bande bari mu mice myinshi bari mu mice myinshi kubera murazi ko dufise ibidutandukanye bitari bike ari mu migambwe ari mu bwoko mhm. aho rero bahumuriza nkababwira nti ni jewe ndabateye intege baze mhm. baze mu burundu baramukanye mhm. kandi bafashe na bene wabo banabakumbutse kuko mbega mhm. um, barabakumbura buriya birumvikana umuntu ari hanze turacakundana kandi uh-huh. nkababwira yuko hamwe akajambo kanyuma ngira ngo sinzi mwo gatumbereza kwande bona kugira ngo tujye turangizane ikiganiro cacu akajambo ka nyuma nugatumbereza ku tujejwe muri minisiteri ya affaires étrangères mm -hmm. nukuri turabashimira cyane uwo mwaka baduteguriye urugendo rwiza cyane mm ukuri hama tugashimira na leta kuko ibiganiro baduhaye mhm. zaraduhaye ingufu baratwemereye ibintu tutari bwemererwe mbere mhm. dutera ingufu bikadutuma dukora byinshi mhm. mu majambo mu biganiro baduhaye byaratunezereje cyane mu majambo mu majambo isegonda mikeya ibyo babemereye mu segonda mikeya kugira ngo n'abari n'abagenzi banyu bari hanze bashobora ico batahuye baratwemereye yuko bagiye kuduha itegeko rigenga muri iryo tegeko harimo ibintu bitworohereza mhm. n'ibindi by'akarusho baduha byiza cyane mhm. sinobitondagura ubu bazobibona ntibyasohoka kuko eh, ubu n'umuhango sinoja kuwubu uvuga utarasohoka mugabo uzosohoka kuko barabitwemereye mhm.